Gertrude van den Berg estis nederlanda pianisto, music instruisto cae componistino. Lau i autoroi, si estis uno la mal multai virinai musicistoi quiu ricevis considerindan reconon en Nederlando cae dum sia vivo dauro cae poste. La musica talento de Gertrude manifestigis tre frue. Si prenis piano leccionoin el la de ses jaroi, cae iam, en la music catalogo de 1802, la berlina firmao Yo Yo Hummel presentis la publicajon de clavicena sonato de Gertrude van den Berg. Si estis tiam nur nau jaraja. Kiel knabino si concertis en Germanio. La nederlanda musica revuo Amphion scribis La acclamo quiu in si ciu flanque estis neprescribebla. La patro Vandenberg arancis concerturneon en Nederlando por Gertrude cae sia fratino Sofia. En hago audante shin oni exclamis. Citie en citiu urbo neniam audigis io tia pli bella, neniam io pli elaborita. La familio translocicis al hago. Quancam si tie malofte ludis publice, Si presentigis en privatai neformalai rondoi, cae tiel si farigis tre conata. Gertrudi precipe el staris pro sia interpretado de Beethoven. Kiel enfasas autoroi, jam en 1808, si estis uno la unuei musicistoi de sia tempo, kiu apresis cae interpretis la musicon de Johann Sebastian Bach, tiam malofte presentita. En tio si anticipis la Bach renascigion, annonzante la pli postan Bach revivigon en Nederlando. En 1830, la Societo por la Promocio de la Music Arto – invitis dec tri el estare in Europa in inclusive de Gertrudi van den Berg, por eniri en la societon ciel honorai membroi. Oficiale, la societo estis fermita al virinoi, ciui estis nur acceptitei en 1835, sed shaine estis farita excepto por fanden werk. La dua honorinda virina membro ne estis nomumita gis 1854, Clara Schumann-Wick, cae la tria en 1899 Sofia Offermann-Stenhove. Tiu societo ocasigis grandan duntagan festivalon en hagu, en quiu Gertrude van den Berg partoprenis presentante la Hagan Virinan Kant Societon cae quidante la unuan du sexan coruson en Hago. Necapabla vivteni sin de neformalei pian presentadoi, Gertrudi van den Berg faris carieron qui el privata instruisto. Tiu cele si vercis elementan music teorian man libron en la Franza, Princip de Misic, same kiel multa in componajoin. Si pasigis longa in tagoin de frua mateno gis mal frua postagmeso, instruante la membroin de la aristocrataro de la Domo de Orange, inclusive de Anna Pavlovna, et zino de la regio Willem la dua, ie du poliziono. Estas malfacile taxi la musicon de Vandenberg, multai el sciei componagioi, preludoi, fugoi, fantasioi cae arcia quarteto, versaine estis perditae, char ili neniam estis publicigitae plei multai el eh, la sep plu vercoi originis de siei fruai iaroi. La musica esploristo Willem Noske spuris cae trovis la interesan sendatitan manuscripton canto por pianoforte. Tiu ci verco, cun sia esprim plena melodio en la supravocio, cae tranquilla accompano en la vaso estas lido, nova genro, quio estis cefe disvolvita fari de Felix cae Fanny Mendelssohn. Citio devis esti unu er la unuae i vercoi en citiu genro. Dum siai fruai pian vercoi enfasis virtuosetson, en tiu lido, povas esti audita lirica stilo. La doctoro Fosso Kist, directoro de la tiama Nederlanda Musica Revoe, scribis, se si estus presentinta qui al solisto dum la matura periodo de sia vivo en la cefai urboi de Europo, sia nomo certe estus ancora upliconata cae fama tra la